Le refus du remplacement des compteurs actuels ou anciens, qui fonctionne parfaitement, est totalement légal, comme l'a confirmé le président du directoire d'Enedis devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le 2 février 2016. José La Victoire, kad ingurumenaren aldeko kolektiboko kidea entzuten ginuen, endaiako ACE elkarteko kideak, linkiren kontrako lekuko talde ezberdinak ere hor ziren, baita ere jaka batzu, Zergatik parte hartu duen elkarretaratzean galdegin diogu Paulo Arzeluz Aramendi endaiagari. Bai, ba, jakin dugulako e, airria e, sozietateak e, mehatxatu duela Maribon. Maribon da endaiako e, linkien kontrako elkarteko kidea eta mehatxatu dute bai penalki, bai e, tribunalea eramateko e, eh, hainxuxen ere e, sare sozialetan zabaldu duelako errazkiak eta, eta, eta pixkat egia dazken egunetan e, airria enpresako e, montatzaileak e, bortxaz ari direla e, bai etxeetan eta bai erresidentzietan e, kontagailu, linki kontagailuak ezartzen eta hori salatu nahi dugu. Zuzuk bizi izan duzu hori, pertsonalki? Gure kasuan, e, e gure autua errespetatu zuten eta, ez dute aldatu. E, beste auzoen e, kontagailoak zituzten, baina gurea utzi dute kontagailu zarra. Zaki noiz arte. Da... Errantzi guten, enedizek e, e, bigarren itzuli bat eginen zuela eta orduan beharko genuela gehiago defendatu gure burua, baina momentuz atxiki dugu gure kontagailu zaharra. Nola irakurri behar da, parrian bazinola pausatzaile aski gozua edo izan balit behar da beste pertsona bat, behar da tematuko zen gehiago edo ze, Gure, pausa, gure pasatzaile atzen bat ere bortitza izan, eh, gosoki pasatu zen, e, onartu zuen e, gure autua eta errespetatu zuen. Baino, erraten dut, e, dirudienez hori ez da egun hauetan gertatzen ari dena. gure etxean eman zuten duela erran ezaken egu honetan bizan dela, baina azken aste hauetan bortizkeria ari dire baliatzen, bai. Zertzen zure arazoa, linkiren kontra izaiteko? Ez, besterik gabe, ez dugu eh, sistema berria hori eh, ematia nahi, eh, uste baitugu bai ondak eta bai e, eta bai e, horren gainean ematen alduten kontrola eta e, besterik gabe ez dugu hori onartu nahi eta bo kontagailu zaharrek Eh, kontagailu zaharrak e, martxan die eta, eta txikitzea nahi dugu besterik gabe. ez zaila da eh, horiek uh, buru egitea? Erraten dizut, azkena asteetan nik ez dut bizi, baino entzun izan dut eta eta kontatu izan didate azken aste hauetan bai biziki geizki pasatzen ari dela. Baina sartzen ari dire eremu pribatuan eta eta bortxas sartzen ari dire eta eta gezurrak erranez, hau da, e, eta jakin airiako arduraduna ere hitza luzatu diegula, baina hauek ez dute jarduki nahi izan.